27 skirsnis Žiulį apkabino grafą, o jis su gailėšiu palikdamas tą jaukę gūštą, kurioje gyvena laimiai, pabučiavo Žiulį ranką, atsisveikino su Emanueliu, paskui maustelėjo Maksimilianui, vis tokiam pat abejingam ir nusiminusiam, koks jis pasidarė po Valentinos mirties. Gražinkite mano broliui džiaugsmą, šnipštelėjo Žiulį grafui į ausį. Montekristas paspaudė jai ranką, kai buvo paspaudęs kadaise prieš 11 metų ant laiptų prie senojo Morelio kabineto. Ar jūs vis dar pasitikite jūrininku Sindbadu? Šipsaudamasis paklausė jis. Taip. Tuomet dėl nieko neliūdėkite, pasikliaukite viešpačių. Kaip jau sakėme, prie vartų lauki pašto karieta. Ketvertas neramių žirgų purtai karčius ir nekantriai daužiai pasagomis grindinį. Netoli durų laukė Ali, uždusęs šlapės, Buvo matyti, kad jis atskubėjo iš toli. Na ką, arabiškai paklausė jį grafas, buvai pasenį, Ali linktelėjo. Ar įskleidai prieš jį laišką, kai buvau liepęs? Vergas vėl nulenkė galvą. Ir ką jis pasakė, tai yra ką padarė? Ali pasisuko į šviesą, kad jo ponas geriau jį matytų, ir uoliai vykusiai pamėgdžiodama senį užsimerkė, kaip darydavo nuartie, norėdamas pasakyti taip. Puiku, jis sutinka, tarė Montekristas, važiuojam. Vos jam ištarus tuos žodžius, karieta ėmė lėkti ir iš po arklių kanopų pažiro kibirkščių lietus. Maksimilianas tylėdamas susigūžė kampe. Praslinko pusvalandis. Karieta umai sustojo, nes grafas trūktelėjo šilkinį raištelį, kurio kitas galas buvo aly rankoje. Nubijėtis nušoko nuo pasaustės ir atidarė dureles. Nakties danguje spindėjo žvaigždės. Keleiviai stovėjo ant Vildžioifo kalvos viršūnės, iš kur buvo matyti visas Paryžius. Jis atrodė lyg tamsi jūra, o milijonai žiburių mirgėjo tarsi švytinčios bangos, tikros bangos, tik audringesniais, smarkesniais, nepastovesniais, piktesniais ir godesniais negu šėlstančių vandenino bangos, nes jos niekada nenurimsta, amžinai viena kita daužo, amžinai šiaušia putas, amžinai skandina. Grafui mostelėjus ekipažas pavažiavo keletą žingsnių pirmin ir jis liko vienas. Sunėręs rankas Montekristas ilgai žiūrėjo į tą žaizdrą, kuriame lydosi, formuojasi ir grūdinasi įvairius idėjos, o paskui trykšta iš kunkuliuojančius bedugniais ir jaudina pasaulį. Ilgai stovėjo grafas, įsmeigęs valdingą žvilgsnį į tą Babiloną – kuris vienodai žavi ir pamaldžius svajotojus, ir iš visko besijuokiančius materialistus. Pagaliau nulengė galvą ir lyg maldai sudėjo rankas. Didis mieste, sušnipždėjo jis, dar nei pusmetis nepraėjo, kai aš įžengiau pro tavo vartus. Tikiu, kad Dievo valia atvedė mane čia ir aš palieku tave džiūgaudamas. Vien Dievui patikėjau paslaptį, dėl ko buvau už tavo sienų. Vien jam buvo atvira mano širdis. Jis vienas žino, kad išvykstu be neapykantos ir be išdidumo, tačiau nebe apgailestavimų. Jis vienas žino, kad ne savo labui ir ne dėl menkų tikslų naudojausi man duota gale. Didis mieste. Tavo virpančioje krūtinėje radau tai, ko ieškojau. Kaip kantrus kalnakasys išrausiau tavo gelmes ir pašalinau iš jų blogį. Dabar mano darbas atliktas, mano misija baigta – Dabar tu jau nebegali teikti man nei džiaugsmų, nei skausmų. Sudie Paryžiau, sudie. Lyg nakties dvasia jis dar sykį apžvilgi plačią lygumą, paskui persibraukęs ranką kaktą, sėdo į karietą. Jos dureliai susitrenkė ir keldama dulkių debesis ji nudardėjo į kitą kalvos pusę. Porą mylių jie pravažiavo nepersitarė nei žodžiu. Morelis godojo savo godas, Montekristas žiūrėjo į jį. Moreli, pagaliau tarė jam grafas, negi jūs gailitės, kad išvykote su manim. Ne grafė, bet palikti Paryžių. Jei būčiau manęs, kad laimė jūsų laukia Paryžiuje, tai nebūčiau iš čia jūsų vežėsis. Paryžiuje ilsisi Valentina, išvažiuoti vadinasi nustoti jos antrą kartą. Maksimilianai, pasakė grafas, – Draugai, kurių mes nustojame, ilsisi ne žemėje, o mūsų širdyse. Dievas taip sutvarkė, kad jie visada būtų su mumis. Aš turiu du draugus ir jie visada su manim. Vienam aš dėkingas už gyvybę, kitam už protą. Jų dvasia gyva mano širdyje, aš tariuosi su jais abejonių valandėlėmis ir jeigu esu ką gerą padaręs, tai tik vadovaudamasis jų patarimais. Pasiklausykite savo širdies balso morelį, Paklauskite ją, ar gerai elgėteis, kad taip kreivai žiūrite į mane. Mano draugė, atsakė Morelis, mano širdies balsas žada man tik skausmą, jame aidi vien sielvartas. Tik silpna dvasiai visuomet viską mato pro gedulo šydą. Siela pati susikuria savo horizontus. Jūsų sieloje tamsu, todėl ir dangus jums atrodo apsiniaukęs. Gal jūs ir teisybę sakote, sutiko Morelis ir jis vėl paskendo savo mintyse. Jie važiavo taip greitai, kaip tik grafas galėjo važiuoti. Miestai pakelėje šmėkščiojo į šešėliai. Pirmųjų rudens vėjų sibuojami medžiai, skubėjo į juos tarsi pasišiaušę milžinai ir prasilenkė greitai dūmi tolyn. Kita rytą jie atvyko į šaloną, kur jų laukė grafų garlaivis. Negaiždami nei valandėliais, keleiviai sulipo į jį, o paskui buvo įstumta ir karieta. Laivas buvo statytas greitai plaukioti. Jis buvo panašus į indėnų luotą, du jo ratai atrodė kaip sparnai ir jis slydo per vandenį lyg paukštis krajūnas. Net morelį svaigino veržlus judėjimas ir kartais vėjas, taršantis jo plaukus valandėlį lyg ir nupūsdavo šešėlį jam nuo veido. Juo labiau grafas tolo nuo Paryžiaus, juo gedresnis darėsi jo veidas, jis spindėjo lyg aureolis apsuptas. Montekristas buvo panašus į tremtinį grįžtantį tėvynį. Netrukus prieš jų akis atsiskleidė Marselis, baltas, šiltas Marselis, gyvybė trykštantis jaunesnysis Stiro ir Kartaginos brolis, jų įpėdinis viduržėmio jūros pakrantėje. Marselis, kuris sendamas vis jaunėja. Daug atsiminimų abiem keliautojams žadino ir apvalos bokštas, ir Mikalojaus tvirtovė, ir piužė rotušė, ir tašytų akmenų krantinė, kur abu žaidė vaikystėje. Jie susitarė išlipti Kanebjerų gatvėje. Kažkoks laivas rengėsi išplaukti į Alžyrą, ryšuliai, andenio susigrūdę keleiviai, minė giminių ir draugų atsisveikinimai, šauksmai ir ašarus, reginys, kuris visada jaudina net ir kasdien jį matančius – ta maišatis neįstengė užgaušti vienos minties, apėmusios Maksimilianą nuo taus akimirkos, kai pajuto po kojomis plačias krantiniais plokštės. Žiūrėkite, tarė jis, imdamas Montekristą už parankiais. Šitoje vietoje stovėjo mano tėvas, kai į uostą įplaukė faraonas. Štai čia tas garbingas žmogus, kurį jūs išgelbėjote nuo mirties ir nešloviais, puolė man į glėbį. Aš iki šiol tebejaučiu ant veido jo ašaras Ir ne jis vienas verkė, žiūrėdami į mus verkė daugelis. Montekristas nusišypsojo. Aš stovėjau ten, tarė jis, rodydamas vienos gatvės kampą. Grafui dar tebe kalbant toj pusėj, kur jis rodė, pasigirdo skausmingą aimaną, ir jie pamatė moterį mojuojančią ranką vienam išplaukti pasiruošusio laivo keleiviui. Moters veidas lėpė šydas. Montekristas žiūrėjo į ją taip susijaudinęs, kad Morelis tai būtų lengvai pastebėjęs, jei jo žvilgsnių tuo metu nebūtų prikaustęs Denis. Žiūrėkite, sušuko Morelis, tikrai. Tas uniformuotas vaikinas, kur mojuoja skrybelę, tai Alberas de Morseras? Taip, tarė Montekristas, ir aš jį pažinau. Jūs? Juk jūs žiūrėjote visai į kitą pusę. Grafas nusišypsojo, kaip šypsodavosi visuomet, kai nenorėdavo atsakyti ir jo akys vėl nukrypo į moterį su šydu, kuri tuo metu pasuko už gatvės kampo. Tada jis atsigrėžė ir tarė Maksimilianai. Brangus draugė, ar neturite šiame mieste kokių nors reikalų? Nueisiu paverkti ant tėvo kapo, dusliai atsakė Morelis. Gerai, eikite ir palaukite manęs, aš irgi ten ateisiu. Jūs mane paliekate? Taip, man irgi reikia aplankyti vieną šventą vietą. Morelis silpnai paspaudė grafui ranką, liūdnai linktelėjo galvą ir nuėjo į rytinę miesto pusę. Montekristas palaukė, kol Maksimilianas dingo iš akių, paskui nužingsniavo į Mejanų alėjas, kur buvo kuklus namelis, su kuriuo mūsų skaitytojas susipažino šiaus istorijos pradžioje. Ta namelį vis taip pat gaubi kuplios alėjų liepus, kurių paunksnėje taip mėgdavo vaikštinėti Marselio dikinėtojai. Jis visas buvo apaugęs laukiniais vinuogienojais – juodi gumbuoti stiebai raizgėsi ant mūrinių, kaitriaus pietų saulės nudegintų sienų. Dvi nuzulintos akmeniniais pakopos ėjo prie laukųjų durų, sukaltų iš trijų lentų, kurios kas vasarą prasiskirdavo, bet neragavusius nei glaisto, nei dažų, kantriai laukdavo rodens darganų, tada išbrinkdavo ir vėl susiglausdavo. Tas namelis buvo gražus nors ir senas, linksmas nors ir skurdus. Jame kitados gyveno Danteso tėvas. Bet senukas nuomojo mansardą, o dabar grafas jį visą buvo padovanojęs Mercedesai. Čia ir įėjo moteris su ilgu šydu, kurią Montekristas buvo matęs prieplaukoje. Kaip tik tuo metu, kai jis išėjo iš užkampų, moteris jo vėrė vartelius, taigi ji vėl dingo jam iš akių vos tik pasirodžiusi. Nuzulintos pakopos jam buvo seniai pažįstamos – Geriau už bet ką kitą jis mokėjo atidaryti persimetusias duris, kurių velkė galėjai pakelti vinimis su plačia galvute. Todėl jis įėjo į vidų nesibeldęs, neįspėjęs, įėjo kaip draugas, kaip šeimininkas. Už namo nutvykstas šiltų saulės spindulių žaliavo nedidelis sodelis. Tas pats, kur nurodytoje vietoje Mercedesa rado pinigus, grafo užkastus čia neva prieš 24 metus – Nuo lauko judorų slengščių buvo matyti pirmieji sodelių medžiai. Įėjęs į kiemą, Montekristas išgirdo į verksmą panašų atodusį. Jis pažvilgė į tą pusę ir vešliai sukerojusių, ilgais purpuriniais žiedais apsipylusių Virginijos jazminų lapinėje išvydo Mercedesą. Jis sėdėjo ant suolo ir verkė. Atmetusi šydą, Viena po dangaus kliauta užsidengusi rankomis veidą, ji davė valią ašaroms ir dūsavimams, taip ilgai tramdyt jiems sūnui esant. Montekristas žengė keletą žingsnių, po jo kojomis sugurgždėjo smėlis. Mercedesa pakeilė galvą ir įsigandusi riktelėjo. Pone, tari grafas, aš nebeturiu galių suteikti jums laimę, bet norėčiau, kad jūs rastumėte paguodą. Ar priimtumėte ją iš manęs kaip iš draugų? Taip, aš labai nelaiminga, atsakė Mercedesa. Vienu į vieną pasaulyje liko tik sūnus, bet ir jis išvyko. Jis gerai padarė, ponė, tarė grafas, jo širdis tauri. Jis suprato, kad kiekvienas žmogus turi atiduoti duoklę tėvyniai. Vieni atiduoda jai savo talentą, kiti triūsą. Vieni atiduoda nemigo naktis, kiti kraują. Pasilikę su jumis, jis būtų tuščiai leidęs čia betikslį gyvenimą ir nebūtų galėjęs apsiprasti su jūsų kančiomis bejėgiškumas būtų kurstęs jam apmaudą. Dabar, kovodamas su savo nelaimėmis, kurios jam išeis į gerą, jis pasidarys stiprus ir galingas. Leiskite jam iš naujo kurti jūsų abiejų ateitį. Drįstu jums pasakyti, ponė, kad ji patikimuose rankose. Man nebeteks džiaugtis laimę, kurią jūs jam pranašaujate ir kurią aš iš viso širdies meldžiu Dievą jam suteikti, tari nelaimingoji moteris liūdnai purtidama galvą. Mano širdyje ir aplink mane tiek daug kas sudužo, kad aš jaučiuosi atsidūrusi prie pat kapų duobės. Jūs gerai padarėte, grafę, kad padėjote man grįžti čia, kur buvau tokia laiminga. Kiekvienas turėtų mirti ten, kur patyrė laimę. Pone, jūsų kartų žodžiai degina man širdį, tari Montekristas, degina juos smarkiau, kad jūs pagristai manęs nekenčiate. Juk aš visų jūsų nelaimių kaltininkas. Kodėl jūs manęs nesigailite, o smerkėte? Tuomet aš būčiau dar nelaimingesnis. Jūsų nekesti, jūs smerkti, Edmonai. Nekesti smerkti tą, kuris pasigailėjo mano sūnaus gyvybės. Juk jūs turėjote žiaurų ketinimą nušauti pono Demorserų sūnų, kuriuo jis taip didžiavusi. Pažvelkite į mane ir pamatysite, ar aš bent kiek priekaištauju. Grafas pakėlė akis ir pažvelgė į Mercedesą, kuri tiesi jam abi rankas. Pažvelkite į mane. Vėl tarė ji be galo liūdnai. Mano grožis nuvyto, akių spindesys jau užgeso. Praėjo tas laikas, kai su šypsina ateidavau pas Edmoną Dantesą, kuris laukdavo manęs ten, prie mansardos lango, kur gyveno jų senas tėvas. Daug sunkių dienų praslinko nuo to laiko, jos iškasi bedugne tarp manęs ir praeities. Smerkti jūs, Edmonai, nekesti jūsų draugė mano. Ne, aš savęs nekenčiu ir save smerkiu. Aš dėl visko kalta, sušuko ji gražydama rankas, kaip žiauriai esu nubausta. Turėjau tikėjimą, nekaltybę ir meilę tris dovanas, kuriomis dangus apdovanojo angelus, o aš nelaimingoji suabejojau dievu. Montekristas žengė žingsnį artin ir tyliai ištėsi jai ranką. Ne, mano draugė, tarė ji švelniai atitraukdama savoje. Nelieskite manęs. Jūs manęs pasigailėjote, o aš esu kalčiausia iš visų, kuriuos nubaudėte. Aš viena neverta pasigailėjimo. Visi kiti taip darė iš neapykantos godumo savimeiliais, o aš iš bailumo. Jie turėjo tikslą, o aš, aš tiesiog įsigandau. Nespauskite man rankos, Edmonai. Jaučiu, jūs norite tarti man gerą žodį. Nereikia, patausokite jį kitai, aš jo neverta. Pažvelkite. Ji visai atmetė šydą. Nelaimės nubaltino man plaukus. Aš išlėjau tiek ašarų, kad pakiai pajuodo kaktą išvagaujo raukšliais. O jūs, Edmonai, vis toks pat jaunas, gražus, išdidus, nes jūs nepraradote tikėjimo, nepraradote drąsos, pasikliovėte Dievu ir jis jums padėjo. Aš buvau pailė, visko įsižadėjau, todėl Dievas mane užmiršo ir štai kokią pasidariau. Mercedesa vėl ėmė raudauti, širdį jai draskė prisiminimų skausmas. Montekristas pagarbiai pabučiavo jai ranką, bet ji pajuto, kad tas pabučiavimas buvo be ugnies, tarsi skirtas marmuriniai šventausios rankai. Yra pasmerktų žmonių, kalbėjo ji, kurių pirmoji klaida sugriauna visą jų ateitį. Aš jūs laikiau mirusiu ir man taip pat reikėjo mirti. Kas iš to, kad širdyje nesilioviau jūsų raudojusi? 39 metų aš jau sena, štai ir viskas. Kas iš to, kad vienintelį iš visų pažinau jūs ir išgelbėjau gyvybę tik savo sūnui? Nors ir labai didelį buvo jo kaltė, argi neprivalėjau išgelbėti ir tą, kurį pati išsirinkau savo vyrų. O aš leidau jam numirti. Negana tau, dieve mano, aš pati stūmiau jį į kapą savo beširdiškumu, panieką, negalvodama, nenorėdama galvoti, kad dėl manęs jis tapo niekšu ir išdaviku. Pagaliau kas iš to, kad atvykau su sunum čia, jeigu jo netekau, leidau jam išvykti vienam, atidaviau jį žudikiai Afrikai. Taip, aš buvau baili, aš atsižadėjau meiliais, todėl kaip visi atsimetėliai nešu nelaimę savo artimiesiems. Ne, Mercedesa, ne, tarė Montekristas, nesmerkite savęs taip griežtai. Jūs, tauri, šventa moteris, savo sielvartų didybę jūs mane nuginklavote. Bet už manęs, nematomas, nežinomas, stovėjo užsirūstinės dievas, kurio pasimtinys aš buvau ir kuris nenorėjo sulaikyti mano sviesto žaibų. Prisiekiu dievu, prieš kurį jau dešimt metų kasdien puolu ant kelių, kad aš jums buvau paukojęs savo gyvenimą ir draugės su gyvenimu savo ateities planus. Bet aš buvau reikalingas Dievui, sakau tai didžiuodamasis Mercedesą, ir jis gražino mane į gyvenimą. Prisiminkite praeitį, prisiminkite dabartį, pabandykite pažvelgti į ateitį ir pasakykite, argi aš ne aukščiausiojo įrankis? Aš praleidau pusę gyvenimo spaudžiamas siaubingų, neapsakomų nelaimių, kentėdama žiaurės kančias, užmirštas tų, kurie mane mylėjo, persekiojamas tų, kurie manęs net nepažinojo. Ir staiga po kalėjimo vienatvės skurdo grinas oras, laisvė, turtai. Milžiniški, neįtikimi, nesuskaičiuojami turtai. Ir aš turėjau patikėti, jog Dievas siunčia man juos dideliems darbams. Nuo tada į tuos turtus aš ėmiau žiūrėti kaip į priemonę tarnauti Dievui. Nuo tada jau niekas manęs nebeviliojo šiame gyvenime, kuriuo jūs Mercedesą kartais pasimėgaudavote. Aš neturėjau nei vienos ramiaus valandėlės. Kažkokia jėga varė mane pirmin, tarsi aš būčiau buvęs ugnies debesis, lekiantis per dangų paversti pelenais dievo prakeiktų miestų. Kaip drąsūs kapitonai ruošiantys savo laivus tolimai kelioniai, pavojingam žygiui, taip ir aš dariau atsargas, ruošiau ginklus, kaupiau puolimo ir gynimosi priemonės, pratinau kūną prie sunkiausių išbandymų, o sielą prie skaudžiausių smūgių kad mano ranka mokėtų žudyti, mano akys žiūrėti į kančias, lūpos šipsotis baisiausiems reginiams. Iš gero atvira širdžio, užmirštančio blogą aš pavirtau kerštingu, paslaptingu, piktu ar teisingiau bejausmiu, kaip kurčias ir aklas likimas žmogumi. Tada stojau į man paruoštą kelią, įveikiau atstumą, pasiekiau tikslą. Vargas tiems, kuriuos sutikau savo kelyje. Gana, sustabdė jį Mercedesa, gana, Edmonai. Patikėkite, aš vienintelį iš visų jūs pažinau, taigi aš vienintelį ir supratau jūs. Jeigu jūs, sutikę savo kelyje, būtumėte sudaužęs mane kaip stiklinį indą ir tuomet, Edmonai, aš nebūčiau galėjusi jumis nesigirėti. Kokia bedugniai skiria mane nuo praeities, tokia pat bedugniai skiria jūs nuo kitų žmonių. Man didžiausia kančia lyginti jūs su kitais, nes nėra pasaulyje žmogaus verto jūsų panašaus į jūs. Dabar atsisveikinkime Edmoną ir skirkimės. Prieš mums įsiskiriant Mercedesą, pasakykite, ką galėčiau padaryti jūsų labui, paklausė Montekristas. Noriu tik vieno dalyko, Edmonai, kad mano sūnus būtų laimingas. Melskite viešpatį, kurio rankose yra žmonių gyvybei, kad atitolintų nuo jo mirtį, o kitkuo aš pasirūpinsiu. Ačiū, Edmonai. O jūs, Mercedesa? Man nieko nebereikia. Aš gyvenu tarp dviejų kapų. Vienas jų jau seniai mirusio Edmono Danteso. Aš jį mylėjau. Nederėtų tą žodį tarti mano apvytusioms lūpoms, bet mano širdis nieko neužmiršo ir nei už ką nenorėčiau prarasti tą širdies atmintį. Kitame kape ilsisi žmogus, kurį Edmonas Dantesas nužudė. Aš pateisinu tą nužudimą, bet mano pareiga melstis už nužudytąjį. Jūsų sunus bus laimingas, pakartojo grafas. Tuomet ir aš būsiu laiminga, kiek tai įmanoma. Bet vis dėlto, kaip jūs gyvensite? Mercedesa liūdnai šyptelėjo. Nepatikėtumėte, jei sakyčiau, kad gyvensiu iš darbo kaip anų dienų Mercedesa – Dabar aš moku tik melstis, bet man ir nebus reikalo dirbti. Jūsų užkastus pinigus radau nurodytoje vietoje, žmonėms bus malsu, kas aš, ką čia veikiu, iš ko gyvenu, bet nesvarbu, tai dievo jūsų ir mano reikalas. Mercedesa, tarė grafas, aš jums neprikaištauju, bet jūs per daug aukojateis atsižadėdama viso turto, kurį įsigijo grafas de Morseras ir kurio pusė teisėtai priklausė jums dėl jūsų taupumo ir rūpestingumo. Suprantu, ką jūs norite man pasiūlyti, bet negaliu to priimti, Edmonai, sūnus nesutiktų. Užtat ir nedrįstu nieko daryti jūsų labui, nebūdamas tikras, kad Alberas pritars. Sužinosiu jo pageidavimus ir jiems neprasižengsiu, bet jeigu jis sutiktų, ar jūs neprieštarautumėte? Neužmirškite, Edmonai, kad aš nebeturiu jėgų svarstyti, nebeturiu ryšto ir todėl niekam nesiryštu. Dievas mane taip supurti per tas audras, kad visai nustojau valius. Aš jaučiuosi jų rankose kaip žvirblis erelių naguose. Jeigu aš dar gyvenu, vadinasi tokia jo valia. Jei jis atsiūs man paramą, priimsiu ją, nes tokia bus jo valia. Atsargiai, ponė, įspėjo ją Montekristas. Netaip lenkiamasi Dievui. Dievas nori, kad žmogus jį suprastų ir protingai žiūrėtų į jo galybę. Štai kodėl jis ir davė mums laisvą valią. Ne, sušuko Mercedesa, nekalbėkite taip. Jeigu patikėčiau, kad Dievas davė man laisvą valią, kas išgelbėtų mane iš nevilties? Montekristas kiek pablyško ir nulenkė galvą, pajutęs, kokios didelis ir neišmatuojamos tos skausmo gelmys. Jūs nenorite pasakyti man iki pasimatymo, tari grafas duodamas jai ranką. O ne, aš sakau jums iki pasimatymo, atsakė Mercedesa, iškilmingų mūsų rodydama į dangų. Jūs matote, kad dar nepraradau vilties. Ir drebančia ranka paspaudusi grafo ranką, Mercedesa nubėgo prie laiptų ir dingo. Tada Montekristas pamažu išėjo iš kiemo ir vėl pasuko į uostą. Bet Mercedesa nematė jo, nors stovėjo prie langų senojo danteso kambarėlyje. Jos akys ieškojo tolumoje laivo vežančių jau sūnų į tolimą jūrą. Tiesa, jos lūpos nejučiom vos girdimai kuždėjo. Edmonai, Edmonai, Edmonai. 40 skyrius. Praeitis. Sunkia širdimi išėjo grafas iš to namų, palikęs Mercedesą, kurią matė galbūt paskutinį kartą. Po mažojo Eduaro mirties Montekristas labai pasikeitė – Ilgų vingiuotų kelių užkopęs į keršto viršūnę, kitapus kalnų jis nelauktai išvydo prieš save abejonių bedugnę. Be to pokalbis su Mercedesa pažadino jo širdyje daugybę atsiminimų, kuriuos jis troško nuslopinti. Montekristas buvo ne iš tų, kurie ilgam nugrimsta į melancholiją. Tas maistas tinka paprastai širdžiai, net teikia jai tariamo originalumo, bet jis pragaištingas stipriems žmonėms. Grafas tarė savo, kad jeigu jis abejoja ir beveik smerkia save, vadinasi, bus ką nors klaidingai numatęs. Turbūt neteisingai vertinu praeitį, galvojo jis. Negalėjau taip smarkiai apsirikti. Nejau būčiau iškėlęs savo beprodišką tikslą. Nejau dešimt metų būčiau ėjęs klaidingų keliu. Nejau architektui būtų gana valandaus įsitikinti, jog pastato projektas, į kurį jis sudėjo visas viltis, jeigu ir nėra neįvykdomas, tai bent šventvagiškas. Negali sutikti su tokia mintimi, ji išvarytų mane iš protų. Šiandien samprotaudamas aš netiksliai vertinu praeitį, nes žiūriu į ją per nelyg iš toli. Praeitis panaši į peizažą. Kuo labiau nujau tolsti, tuo jis miglotesnis. Aš tarsi būčiau susižeidęs miegodamas. Matau kraują, juntu skausmą bet neprisimenu, kaip ta žaizda atsirado. Tu atgimęs gyventi, turtingas pakvaišėlis, apnuojantis atmerktomis akimis, tu visagalis aiškiregį neįveikiamas milijonieriau, valandėliai atsigręžk į rūškaną, skurdaus ir alkanų savo gyvenimų reginį. Vėl pavaikščiuk tuo keliu, kuriam tave buvo pasmerkęs likimas, kuriuo vedai nedale ir kuriame lauki baisi neviltis. Per daug deimantų aukso ir džiaugsmo spindi šiandien ant veidrodžio, kuriame Montekristas žiūri į dantesą. Pasleip tuos deimantus, sutepk auksą, aptemdik spindesį. Turtuoli prisimink vargšą, laisvasis prisimink kalinį. Prisikėlusisis iš kapo prisimink mirusį. Nugrimzdęs į tokias mintis, Montekristas žingsniavo kesry gatve. Tai buvo ta pati gatvė, kuria prieš 24 metus jį vežė nebylų sargybiniai. Namai dabar linksmi ir gyvi, tą naktį buvo tamsūs ir tylūs. Taigi čia tie patys namai, šnipždėjo Montekristas. Tik tada buvo naktis, o dabar šviesi diena. Saulė viską nutvieskė ir visur įlėja džiaugsmo. Sen Loranų gatve jis nusileido į krantinę ir pasuko prie uostų valdybos. Iš čia jis tuomet buvo įsodintas į valtį. Pro šalį plaukė laivelis su drobiniu stogeliu. Montekristas šūktelėjo valtininkui ir tas skubiai priplaukė prie krantų, nujausdamas gerą atlyginimą. Tokiu puikiu orų plaukti buvo vienas malonumas. Horizonte leidusi saulį, raudoną, liepsnojanti, ir bangos tartum glėbėščiavusi jos laukdamos. Lygiai kaip veidrodis jūra kartais nuvilnydavo ratilai. Tai žuvis persekiojama nematomų priešų iššaukdavo iš vandens, ieškodama įsigelbėjimo svetimoje stichijoje. Tolumoje Martigo link plaukė balti grakštūs įskrendančių žuvėdrų žvėjų burlaiviai ir prekiniai laivai, gabenantys krovinius į Korsiką ar Ispaniją. Bet grafas nematė nei giedro dangaus, nei grakščių burlaivių, nei viską užliejusius auksinį šviesaus. Įsisupęs į apsiaustą, jis vieną po kitos prisiminė visas tos baisiaus kelionės smulkmenas. Vienišą atskirą žiburėlį katalonuose – rūstų ifopilies siluetą, iš kurio jis suprato, kur vežamas, grumtinė su žandarais, kai norėjo šaukti į jūrą savo neviltį, kai pasijuto nugalėtas, ir šaltą karabino vamzdį įremtą į smilkinį. Pamažu nelyginant per vasarą išdžiūvę upokšniai, į kuriuos prasidėjus rudens darganoms po truputį ima sunktis dreigmė ir lašas po lašų juos pildo – Pamažu grafas Montekristas irgi pajuto, kad į jo krūtinę lašas po lašų pradeda sunktis tulžis, kuri anuomet buvo užliejusi visą Edmono Danteso širdį. Nuo to laiko jis nematė nei giedro dangaus, nei grakščių laivelių, nei auksiniai šviesos. Dangus apsitraukė gedulo šydais, o kai prieš juokis išniro juodas milžinas, vadinamas ifopilimi, jis krūptelėjo, tarsi būtų pamatęs mirtino priešo šmėklą jie priplaukė į salą. Grafas neįčiom pasitraukė valties galą, nors valtininkas kuo maloniausių balsų jau kelintą kartą jam sakė, atplaukime, ponė. Montekristas atsiminė, kaip toje pačioje vietoje šituo uolėtų taku sargybiniai vilkte vilko jį ir baksnuodami durtuvai suvarė aukštyn. Kadaise tas kelias Dantesui atrodė be galo ilgas, o Montekristui jis buvo visai trumpas. Nuo kiekvieno irklo mostelėjimo kartu su vandens purslais tryško daugybė minčių ir atsiminimų. Po Liepos revoliucijos Ifo pilies kalėjimas buvo panaikintas ir paverstas sargybos postu kovai su kontrabandininkais. Prie vartų stoviniavo durininkas, laukdamas lankytojų, kurie atplaukdavo pažiūrėti to siaubo paminklo, dabar virtusio įžymybę. Montekristas tai žinojo ir vis dėlto, kai ėjo po skliautais, lipo tamsiais laiptais – Kai jį vedė į paužėmį, kurį jis panoro apžiūrėti, jau kakta mirtinai išbliško ir stingdanti šaltis pervirė širdį. Grafas paklausė, ar čia nėra likę kokio nors seno restauracijos laikų prižiūrėtojo, tačiau nebuvo. Vieni buvo išėję į pensiją, kiti persikėlė dirbti kitur. Jį vedžiojas durininkas čia gyveno tik nuo 1830 metų. Grafas buvo nuvestas į jo kamerą. Jis vėl pamatė blausę šviesą, besiskverbiančią pro mažytį langelį, pamatė tą vietą, kur kadaise stovėjo jo lova, dabar jau išnešta, o už jos šviesesniais akmenimis užmūrita abato farijos išrausta anga. Montekristui pakirto kojas, jis prisitraukė medinį suolelį ir atsisėdo. Kas be Mirabo istorijos pasakojimą apie šios pilies kalinius, paklausė grafas. Ar yra kokių nors istorijų apie šiuos niurius požemius, į kuriuos žiūrint sunku patikėti, kad žmonės galėdavo įkišti čia gyvą žmogų? Taip, ponė, atsakė durininkas. Prižiūrėtojas Antuanas man pasakojo vieną atsitikimą, kaip tik apie šią kamerą. Montekristas krūptelėjo. Antuanas buvo jo prižiūrėtojas. Jis buvo beveik pamiršęs jį, bet išgirdęs tą vardą, pamatė jį prieš save kaip gyvą, barzdautas veidas, ruda liemenė ir ryšulys raktų, kurių žvangėjimas rodos vėl suskambo ausyse. Grafas atsigrėžė ir jam pasivaideno, kad Antuanas stovi koridoriaus gale, o tas koridorius silpnai apšviestas fakelo, kurį laikė durininkas, atrodė dar niūresnis. Gal jums papasakoti tą atsitikimą, paklausė durininkas. Papasakokite, atsakė Montekristas. Jis prispaudė ranką prie krūtinės, norėdamas sulaikyti smarkų širdies plakimą ir su baime ruoždamasis klausyti savo paties istorijos. Pasakokite, pakartojo jis. Prieš daugelį metų, pradėjo durininkas, šioje kameroje buvo laikomas vienas kalinys, sako labai pavojingas žmogus, o svarbiausia pilnas visokiausių išmonių. Tuo pat metu čia sėdėjo ir kitas kalinys, kunigas, bet tas buvo ramus, jis varkšelis išprotėjo. Išprotėjo, pakartojo Montekristas, o ką jis darydavo? Jis visiems siūlydavo milijonus, kad tik jį paleistų. Montekristas pakėlė akis į dangų, bet jau nematė, nes virš galvos buvo akmeniniais lubos. Jis pagalvojo, kad neplonesniais lubos buvo tarp lobio ir tų žmonių, kuriems abatas Farija jį siūlė. Ar kaliniai galėdavo susitikinėti, paklausė Montekristas. Ne, ponė, tai buvo kuo griežčiausiai uždrausta, bet nepaisydami draudimo, jie prasikasi urvą iš vienos kameros į kitą. Kuris iš jų prakasi urvą? Aišku, jaunasis, atsakė durininkas. Jis buvo gudrus ir stiprus, o vargšas abatas jau senas, bet to jam ir galvoje maišėsi. Apakėliai, sušnipždėjo Montekristas. Taigi, toliau pasakojo durininkas, – Jaunasis prakasi urvą dievai žino kuo, bet prakasi. Štai pažiūrėkite, dar tebe žymų buvusi skylė, matote? Ir jis prikišo prie sienos fakelą. Taip, matau, tari grafas dusliu susijaudinusiu balsu. Taigi kaliniai ėmė bendrauti. Kiek laiko tai truko? Nežinia. Paskui senis apsirgo ir mirė. Kaip jūs manote, ką padarė jaunasis? Durininkas nutilo laukdamas atsakymų. Pasakokite. Jis pernešė lavoną į savo kamerą, paguldė į savo lovą veidų į sieną, grįžo į tuščią kamerą, užtaisė angą ir įlindo į mirusiojo maišą. Na kaip jums atrodo? Montekristas užsimerkė ir vėl pajuto ant savo veido šiurkštų pakulinį maišą, dar tebe dvelkiant į lavono šalčiu. Durininkas vėl prabilo. Štai koks buvo jo planas – Jis manė, kad ifo pilyje mirusiuosius užkasa į žemę ir aišku nemėtų pinigų karstams, todėl tikėjusi išlysti iš žemės. Bedeja pilyje buvo kitoks paprotys, todėl jo sumanimas nuėjo niekais. Mirusiųjų nekasdavo į žemę, o tiesiog pririždavo prie kojų patrankų sviedinį ir numesdavo į jūrą.